Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, Wenn wir lesen in Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, gdy czytamy w 32 wierszu, a u tych wszystkich wierzących, so war das schon eine sehr große Menge inzwischen. to w tym czasie już to była wielka liczba ich. Als der Heilige Geist herabkam in Kapitel 2, waren dort im Obersaal etwa 120 Personen versammelt. Das lesen wir noch in Kapitel 1, diese Zahl. W pierwszym rozdziale, gdy był zesłany Duch Święty, to czytamy, że tam ich było w tej górnej sali około 120 osób. Als vorhin Karl-Heinz die Zusammenfassung machte, hat er über Kapitel 2 nur gesagt, dass dort dieses Ereignis ist des Herabkommens des Heiligen Geistes. ist. I gdy Karl y, podsumował, streszczał nam tutaj y, te pierwsze rozdziały, to powiedział, że w drugim rozdziale jest to y, stąpienie Ducha Świętego. Aber wir finden natürlich in diesem Kapitel 2 noch etwas, nämlich die erste Botschaft von Petrus an das Volk. Ale również w tym drugim rozdziale jeszcze mamy tą pierwszą, to pierwsze poselstwo, czy pierwszą nowinę Piotra. Und diese erste Botschaft hatte eine mächtige Wirkung. I ta, ta, to pierwsze głoszenie, ta pierwsza Ewangelia, ewangelizacja ma potężne działanie. An diesem Tag der Finstern, an dem ersten Tag des Bestehens der Versammlung Gottes auf der Erde kamen 3000 Menschen durch diese Predigt zum Glauben. I przez to właśnie e, kazanie Piotra 3000 ludzi uwierzyło. Und von diesen 3120, sage ich einmal, finden wir dann die schöne Beschreibung dieser Einmütigkeit und der Dinge, in denen sie verharrten, am Ende von Kapitel 2. I właśnie o tych wierzących, właśnie o tych ponad 3000 wierzących jest dane to piękne świadectwo. Dann hatten wir gesehen, Karl-Heinz hatte das gesagt, dann kam diese Heilung des Gelähmten. I potem Karl-Heinz też mówił o tym uzdrowieniu tego hmm, chromego. Und in der Folge dieses Wunders die zweite Botschaft von Petrus. I w związku z tym cudem mamy drugą, drugą jakby ewangelizację. I również ta, to kazanie ma potężny e, oddźwięk czy e, działanie. Denn wir lesen in Kapitel 4 Vers 4 bo w czwartym rozdziale, czwartym wierszu czytamy Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, glaubten. Und die Zahl der Männer wurde etwa 5000. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5 tysięcy. Liczba mężów około 5 tysięcy. So dass wir annehmen können, dass die Zahl der Geschwister in Jerusalem vielleicht schon bei 10.000 war. Z czego możemy tak założyć, że liczba wierzących w Jerozolimie w tym momencie mogła być kobiet i mężczyzn około 10 tysięcy. Und von dieser Menge ist jetzt in Kapitel 32 die Rede. I teraz, I teraz o tych właśnie, e, o tych wierzących w 32 wierszu jest mowa, o nich z Jerozolimy. Juden im, der Abstammung nach alle gläubig geworden an den Herrn Jesus. Żydzi, co do pochodzenia właśnie Żydzi, oni stali się wierzącymi w Pana Jezusa wohnhaft, die meisten von ihnen in Jerusalem wahrscheinlich und der direkten Umgebung. I oni najprawdopodobniej wszyscy, czy większość, zdecydowana większość z nich mieszka w Jerozolimie lub w tej bliskiej okolicy. Und was jetzt von ihnen gesagt wird, berührt unsere Herzen. I to, co teraz jest o nich powiedziane, porusza nasze serca. dieser wunderbare, dieser wunderbare Satz. Ich muss das nach oben schieben. Dieser wunderbare Satz, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren. To cudowne zdanie w niemieckim jest napisane e, Rzesza tych, którzy uwierzyli. War ein Herz und eine Seele. Stali, czy było jedno serce i jedna dusza. Können wir auf zwei Ursachen zurückführen. możemy to e, sprowadzić z powrotem do dwóch e, wniosków czy przyczyn. Die erste haben wir in Johannes 17. Pierwszą mamy w Jana, e, w Ewangelii Jana 17 rozdziale, in Vers 11. wierszu 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sein wie wir. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my. Wiersz 11. Dreimal wird in diesem wunderbaren Kapitel von der Einheit der Gläubigen gesprochen. Trzy razy w tym cudownym rozdziale jest mowa o tej jedności. Aber diese erste Diese erste Erwähnung des Einsseins dürfen wir auch mit unserer Stelle in Verbindung bringen. Ale to, to pierwsze wspomnienie tej myśli możemy powiązać z naszym wersetem z tego rozdziału dziejów apostolskich. Es ist völlig undenkbar, dass der Vater eine Bitte des Herrn Jesus nicht erhört. Nie, jest to niemożliwe, żeby prośbę Pana Jezusa Ojciec jej nie wysłuchał. Und der Vater hat durch seinen Geist diese wunderbare Einheit in diesen Gläubigen bewirkt, dass sie ein Herz und eine Seele waren. I to właśnie Ojciec wywołał tą e, cudowną jedność przez Ducha Świętego w tych wierzących, że stali się jednym sercem i jedną duszą. Der zweite Grund ist in Apostelgeschichte 2, Vers 42. A drugim powód znajdujemy w drugim rozdziale, w wierszu 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Äh, Dzieje 2:42 i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wir hörten vorhin schon, dass das Neue Testament ja noch gar nicht geschrieben war. Już przedtem słyszeliśmy, że Nowy Testament jeszcze wcale nie został, czy nie był zapisa zapisany. Aber es gab schon die mündliche Lehre der Apostel. ale istniała już ustna nauka apostołów. Was taten, was die A co czynili wierzący? Sie verharrten darin. Oni trwali w tym. Sie haben alles getan, was der Herr ihnen durch die Apostel zu sagen hatte. Oni wszystko czynili, co Pan miał im do przekazania e, za pośrednictwem apostołów. Und Gott hat dieses, diesen Wandel so gesegnet, dass eine Freude da war, dass ein Herz und eine Seele da I Bóg błogosławił ich em, zachowywanie czy postępowanie tak bardzo, że była taka radość wśród nich, że stali się czy byli jednym sercem i jedną duszą. Und wenn wir versuchen, das Wort zu bewahren, A jeśli my będziemy starali się e, zachowywać e, słowo, dann wird Gott das immer segnen. to Bóg zawsze to pobłogosławi. Auch heute in den Tagen der großen Schwachheit. Także i w dzisiejszych naszych dniach wielkiej słabości. Vielleicht ist es gut zu ergänzen zu Johannes 17, dass wir drei Einheiten dort finden. Być może jest dobrze, aby uzupełnić czy dodać do e, Jana 17, że znajdujemy tam trzy rodzaje jedności. Und der erste Vers, der erwähnt worden ist, die Einheit der Apostel ist. I ten pierwszy wiersz, który został e, wspomniany, to jest jedność apostołów. Und der Bezug war Johannes 17, Vers 20, wo wir dann die Bitte finden, erweitert auf die die durch das Wort der Apostel an sie glauben. A ten odnośnik, który słyszeliśmy, to odnosi się do wiersza 20, gdzie czytamy o tym, że Pan Jezus prosił także za tymi, którzy przez ich słowo by e, w Niego uwierzyli. Und die dritte Einheit in Vers 22 in Johannes 17 ist dann noch zukünftig. A ta trzecia jedność w wierszu 22 tego 17 rozdziału jeszcze jest przyszłą sprawą. Wenn wir zur Apostelgeschichte 4 zurückkehren, dann finden wir, Gdy wrócimy do dziejów czwartego rozdziału, znajdujemy in diesen Versen den Zusammenhang zwischen einem kraftvollen Zeugnis nach außen durch eine innere Einheit. Powiązanie pomiędzy mm, mocnym świadectwem na zewnątrz, e, powiązane z wie hast du es genannt, mit einer inneren Einheit? Ja, durch eine innere Einheit, Zusammenhalt in Liebe und Fürsorge. Przez e, äh, wewnętrzną spójność czy jedność. Wie können wir ein Zeugnis sein in dieser Welt? W jaki sposób możemy być świadectwem w tym świecie? Durch Evangelisation? Przez ewangelizację? Ich sage einmal vorsichtig nein. Ja tak ostrożnie teraz powiem nie. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Das Evangelium ist wichtig. Nie chcę być źle rozumiany. Ewangelia jest ważna. Aber wichtiger ist zunächst eine innere Einheit und ein Zusammenhalt. Ale ważniejszy najpierw jest wewnętrzna spójnia i jedność. Wenn Streit und Neid uns kennzeichnet, jeżeli e, cechowało e, by nas cechowałaby nas kłótnia i zazdrość, Wie soll dann ein Evangelium auf fruchtbaren Boden stoßen? To jakże Ewangelia ma e, spaść na e, owocną glebę? In Vers 36 und 37 finden wir dann ein konkretes positives Beispiel. W 36 i 37 znajdujemy konkretny, pozytywny przykład. Und in den ersten 11 Versen von Kapitel 5 ein konkretes Beispiel in negativer Form. A w pierwszych 11 wersetach znajdujemy konkretny przykład e, z negatywnego punktu widzenia. Gottes Wort zeigt uns oft Dinge, indem es sie gegenüberstellt. Słowo Boże często pokazuje nam rzeczy w ten sposób, że je sobie nawzajem przeciwstawia. Wir denken nur an Kain und Abel. Pomyślmy tylko o Kainie i o Abelu. Jakob und Esau, o Jakubie i o Esawie, Ruth und Orpa, o Ruth i Orpie und viele Beispiele mehr, wo es ein positives gegenüber einem negativen Beispiel zeigt. I wiele innych takich przykładów, gdzie pozytywny i negatywny przykład są blisko siebie. Und noch eine Frage, die oft auftaucht, ist warum machen wir das heute nicht, dass wir alles untereinander verteilen oder aufteilen? Jeszcze jedno pytanie, które często się pojawia. Dlaczego my dzisiaj tak nie postępujemy, że wszystko między sobą dzielimy i sobie nawzajem po prostu rozdajemy? Wir hatten schon gehört durch Karl-Heinz, dass es eine besondere Situation des Anfangs war. Już słyszeliśmy przez Karl-Heinza, że była to szczególna sytuacja w początku. Die Versammlung existierte nur in Jerusalem. Zgromadzenie y, istniało czy było tylko i wyłącznie w Jerozolimie. Und nur durch aus Juden. I tworzyło się też wyłącznie z Żydów. Wir sehen aber in der Apostelgeschichte, dass gerade dieses, diese Verteilung der Gaben zu Problemen geführt hat. Widzimy, e, y, mm, widzimy w dziejach apostolskich, że właśnie to dzielenie tych e, darów doprowadziło do, problem, do problemów. In unserem Abschnitt sehen wir schon, dass jetzt die Apostel für die Verwaltung zuständig waren. Już w naszym fragmencie widzimy, że apostołowie e, byli odpowiedzialni za to e, rozdawanie, in zarządzanie. In Kapitel 2 war davon noch keine Erwähnung. W drugim rozdziale jeszcze w ogóle o tym nie było mowy. Wir sehen in Kapitel 5, dass das ein, zu einer großen Sünde im Volk Gottes geführt hat? W piątym rozdziale widzimy, że to właśnie to doprowadziło do wielkiego grzechu wśród ludu Bożego. In Kapitel 6 zum Streit. A w szóstym rozdziale do, um, do kłótni. Außerdem finden wir überhaupt keine Erwähnung in den Briefen. Poza tym w ogóle w listach nie znajdujemy żadnej wzmianki. Sondern die Briefe zeigen uns, dass Gott nicht den Stand des Gläubigen auf dieser Erde verändert, ale listy pokazują nam, że Bóch tutaj um, du meinst jetzt nicht den geistlichen Stand, ne? Nee, den irdischen Stand mm. verändert. E, że, że Bóg nie zmienia tutaj na ziemi ziemskiego stanu, że ktoś, kto był przed tym ubogim, staje się nagle bogatym. Sklave bleibt Sklave, Herr bleibt Herr. Na przykład e, niewolnik pozostaje niewolnikiem, a e, pan panem sondern er verändert den Gläubigen innerlich in seinem irdischen Stand. Ale on zmienia wierzącego wewnątrz w swoim wewnętrznym stanie. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, ale, i to teraz jest bardzo ważne, es bedeutet nicht, dass wir jetzt egoistisch sind mit dem, was Gott uns anvertraut hat. To nie oznacza, że my teraz tym, e, co Bóg nam powierzył, mamy postępować egoistycznie. Dafür gibt es viele Stellen in den Briefen, die wir jetzt nicht alle aufschlagen wollen. Na to istnieje wiele miejsc äh, w listach, których teraz nie chcemy wszystkich otwierać. Noch einen letzten Gedanken. Jeszcze jedną ostatnią myśl. Hier finden wir immer gerade im Anfang erwähnt, dass die Auferstehung ein zentraler Gegenstand der Verkündigung gewesen ist. Tutaj często znajdujemy na początku, że zmartwychwstanie było centralnym punktem e, głoszenia. Hier in Vers 33 tutaj w wierszu 33. Und wenn wir zurückdenken an die zurückliegenden Konferenzen, dann war das immer ein ganz wichtiger Bestandteil. A gdy przypomnimy sobie e, zeszłe konferencje, to zawsze było to bardzo ważną częścią. Die Auferstehung des Herrn Jesus ist ein Fundament für das christliche, für den christlichen Glauben. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest fundamentem chrześcijańskiej wiary. Szurze. Ist äh, schon an. Żeby tych wszystkich wierzących. Wir lesen in Vers 32, dass bei allen diesen Gläubigen widzimy tą jedność ludzi prawdziwie wierzących. Wir sehen also wirklich eine Einheit von wahrhaft gläubigen Menschen. To nie byli tylko wyznawcy. Das waren nicht nur Bekenner. ale rzeczywiście ta jedność wiary tutaj jest widziana. Aber man sieht wirklich hier diese Einheit des Glaubens. Kiedy spoglądamy, że było u nich jedno serce i jedna dusza, wenn wir darüber, äh, davon lesen, dass sie wirklich, dass sie ein Herz und eine Seele waren, to może nas to zastanawiać, skąd się to wzięło, jak to było możliwe. Dann können wir uns darüber, äh, können wir uns fragen, woher kam das, wie war das möglich? to ten wewnętrzny stan, jaki tu jest ukazany, aber auch die, dieser innere Sta äh, Zustand, der hier gezeigt wird, to ta więź wewnętrzna, która tutaj została zrodzona pomiędzy tymi wierzącymi, und dieses Band, diese Verbundenheit, äh, welches hier, welche hier von den inmitten dieser Gläubigen geboren wurde, była przede wszystkim wyrazem ich złączenia z Chrystusem. Sie war vor allem ein Ausdruck ihrer Verbundenheit mit Christus ich złączenie się przez wiarę z tym, które, na którego serca ich były zwrócone. Und äh, die Verbindung eben ihres Glaubens mit dem, äh, auf den ihre Herzen auch ausger ausgerichtet waren. A wszystko dzięki wstąpieniu Ducha Świętego, który połączył ich w jedno ciało. Und das alles dank der, des Herniederkommens des Heiligen Geistes, der sie in einen Leib zusammengefügt hat. To połączenie przez Ducha Świętego wytwarzało tą więź, żywą więź wiary z Chrystusem. Und dieses Verbinden durch den Heiligen Geist hat eben diese lebendige Verbundenheit in Christus bewirkt. Ich nadzieje, ich cele, ich motywy postępowania. Ihre Hoffnungen, ihre Ziele, ihre Motive im Handeln były oparte na Chrystusie przez działanie Ducha Świętego. Sie waren auf Christus gegründet durch das Wirken des Heiligen Geistes. Na to wskazuje nam właśnie serce, tam gdzie podejmowane są wszelkie motywy działania. Darauf weist eben das Herz hin, wo alle Motive des Handelns eben herkommen. Ta jedna dusza pokazuje ich uczucia, ich odczucia, które nimi kierowały, które łączyły ich. Und diese eine Seele zeigt ihre Empfindungen, die sie leiteten, die sie verbanden. Und äh, lasst uns das bemerken, dass nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre. Nie byli związani z tą ziemią. Ich nadzieje były oparte w tym, który był w górze. Sie waren mit dieser Erde nicht verbunden. Ihre Hoffnungen waren auf das gerichtet, was droben ist. Czy nie jest to zastanawiające, że kiedy czytamy mniej więcej 20 parę lat później, kiedy apostoł Paweł pisze do Filipian o Tymoteuszu, że wszyscy inni szukają swego, ale nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Ist das nicht des Nachdenkens wert, dass circa 20 Jahre später ein Apostel Paulus schreiben muss, dass alle ihn verlassen haben und, je, dass jeder das, das seine Suche? nicht das, was Chrystus jest. Und nicht das, was Christi ist. Kiedy pomyślimy, jakie ma to dzisiaj dla nas znaczenie, że było pomiędzy tymi jedno serce i jedna dusza. Und äh, welche Bedeutung hatte das, dass es zwischen ihnen ein Herz und eine Seele gab? Czy możemy to jeszcze dzisiaj praktykować? Können wir das heute noch praktizieren? Myślę, że dla zachęty możemy powiedzieć, że tak. Ich denke, zur Ermunterung können wir sagen, dass wir das noch praktizieren können. Choć, choć zarazem musimy też widzieć, co dzisiaj z tej jedności zostało. Doch wir müssen auch gleichzeitig sehen, was von dieser Einheit heute überhaupt übrig geblieben ist. Ale czy nie gromadzimy się w tym jednym pragnieniu serca, aby opowiadać śmierć pańską? Aber kommen wir nicht in diesem einen Wunsch des Herzens zusammen, um den Tod des Herrn zu verkünden? Czy nie towarzyszą temu też nasze uczucia duszy, które pociągają nas do Pana? und sind da nicht die Empfindungen unserer, unserer Seele dabei, die uns auch zum Herrn hinziehen? Und kommen wir zum Gebet und zur Wortverkündigung auch nicht im gleichen Ziel äh, und unseren Seelen zusammen? Chcielibyśmy dlatego też widzieć zarówno tą pozytywną stronę tej zachęty, która tutaj jest widoczna, Lasst uns aber auch eben diese positive Seite, diese Ermunterung sehen, die wir hier äh, vor uns haben. Ale z drugiej strony również to, że Bóg chciał od początku do końca, aby ta jedność wyrazu tego świadectwa była w tym świecie widoczna. Und auch dieses, dass Gott von Anfang an schon wollte, dass der Ausdruck dieser Einheit in dieser Welt schon von Anfang an sichtbar sein Nie mówię teraz o tym materialnym połączeniu. Ich rede jetzt hier nicht von dieser materiellen äh, Verbindung. I dlatego też, kiedy zastanowimy się, jak apostoł Paweł pisze do Koryntian, und czy też zielony jest Chrystus? Und darüber nachdenken, wenn der Apostel Paulus zu den Korinthern schreibt, um, ist denn der Christus zerteilt? Co ma nam to też dziś do powiedzenia? Was hat uns das heute zu sagen? Czy nie na przestrzeni tych wielu setek lat nie wystarczyło i nie wystarczy być po prostu tym, który jest własnością Chrystusa? ist es denn über diese Jahrhunderte hinweg nicht ähm, ausreichend einfach, der, ein solcher zu sein, der des Christus ist? Dla wielu wierzących było to niewystarczające. Chcieli coś więcej. Przydali sobie nazwę jakąś. Für viele Gläubige war das eben nicht ausreichend. Sie haben sich irgendwelche Bezeichnungen hinzugefügt. Ale widzimy, że założeniem Bożym i celem było to, aby Ci wierzący od tak. początku do końca, jak widzieliśmy też w Jana 17, stanowili tą jedność. Aber für, Gottes, äh, für Gott war es von Anfang an das Ziel, dass die Gläubigen, wie wir in Johannes 17 gesehen haben, wirklich eine Einheit darstellen. Bogu niech będą dzięki, że On widzi tą jedność dzieci Bożych jako tej rodziny Bożej. Gott sei Dank, dass er wirklich diese Einheit der Kinder Gottes als wirklich eine Familie auch sieht. I my też w jednym chlebie co tydzień możemy ją oglądać. Und wir dürfen das auch jede Woche in dem Boot sehen. I tak też będzie w wieczności, kiedy Pan zabierze nas wszystkich do siebie. Und so wird es auch in der Ewigkeit sein, wenn der Herr uns zu sich nehmen wird. And we dieses Vers 32 betrachten, gdy rozważamy ten 32 wiersz, dann fällt uns in die Augen, to możemy to zauważyć, das Wörtchen die Menge. że tutaj jest e, wszystkich, czy wielu, czy... czy po... die, die Menge heißt nicht alle. U tej, u tej rzeszy, czyli tu, tu w niemieckim jest jako a w tej rzeszy wierzących. aber nicht mhm. alle. Und da sehen wir, das war schon erwähnt, dass sie waren ein Herz und eine Seele. I już to mówiliśmy, że oni byli jednym sercem i jedną duszą. Und das ist, was ich auch finde, ganz gut, dass sie waren dieser nicht nur ein Herz, eine Seele, aber auch gleicher Anstellung im Leben, christlichen Leben. I uważam, że to jest też bardzo ważne, że oni nie tylko byli jednym sercem, jedną duszą, ale mieli to samo nastawienie w swoim życiu. I oni też to doskonale zrozumieli, co znaczy jedno serce, jedna dusza. I tu mamy też tą odpowiedź. Wszystko mieli wspólne. Hier geht es nicht nur um materielles, aber auch geistliches. Tu nie chodzi też tylko o rzeczy materialne, ale i również duchowe. Weil dieser Vers 33 erklärt das Ende des Verses 32. Bo 33 wiersz wyjaśnia koniec wiersza 32. Da war großer Kraft. Tam była wielka moc. Die die Apostel bekommen haben. Którą apostołowie otrzymali um dieses Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus abzulegen. Aby złożyć to świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Damals war auch wichtig, dass der Christus ist auferstanden. Wtedy było to bardzo ważne, żeby, że Chrystus zmartwychwstał. Paulus schreibt, sonst wäre unser Glaube umsonst. I Paweł pisze, w przeciwnym razie nasza wiara byłaby daremna. 1 1 Koryntian 15. Da sehen wir, das war sehr wichtig, weil damals noch die Juden oder die Führerschaft oder die Priester wollten das leugnen. I wtedy to było szczególnie ważne, bo w tamtych czasach Żydzi, czy też kapłani, czy przywódcy ludu chcieli, czy zaprzeczali temu. Dafür haben auch Geld dem Wächtern bezahlt, damit die Lügen äh, erzählten. I, za to, I to oni też zapłacili pieniądze żołnierzom, aby rozpowiadali kłamstwo. And that is Evangelium. Koniec Ewangelii Mateusza o tym czytamy. Also da sehen wir, das ist sehr wichtig, die Auferstehung des Herrn Jesus auch zu predigen, nicht nur Evangelium, aber auch das, was unsere Grundlage unseres Glaubens ist. I dlatego też widzimy, że to jest bardzo ważne, by głosić zmartwychwstanie Pana Jezusa, to, to co jest też podstawą naszej wiary. Er lebt. Że On żyje. Und dazu haben die große Gnade war auf ihnen allen. I ta wielka łaska była na nich wszystkich. Das ist wirklich die Gnade, die wir noch heute mit dem Herrn leben. I to jest ta łaska, którą i my dzisiaj możemy y, żyć y, z Panem. Diese Gnade ist unverändert gleich. I ta łaska jest niezmiennie taka sama. Jeden Tag aufs neue. Każdego dnia na nowo. Und das ist auch interessant, diese Bedürftigkeit. Die, die haben diese Felder oder Häuser verkauft. I tu też ciekawa jest właśnie, ciekawe są te potrzeby, że oni sprzedawali swoje majątki. Und was machten die mit dem Geld? I co czynili z pieniędzmi? Vielleicht leicht übersehen wir, dass auch dieser Erlös des Verkauften legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. I tutaj widzimy, że oni to, co sprzedali, to oni przynosili i składali u stóp apostołów. Das ist gewissen Symbol. To jest swego rodzaju symbol. Das heißt, das Geld war ihnen nichts wert. To oznacza, że te pieniądze nie były, nie miały dla nich wartości. Die haben einfach zu Füßen geworfen. Oni je jakby rzucili u, do stóp. Damit haben die gezeigt ihre Gesinnung ten sposób przedstawiali swoje usposobienie. Nie tylko, że jedno serce i jeden, jedna dusza, ale również i w praktycznym życiu i w praktycznym działaniu. I nie było takiego, który by cierpiał niedostatek. Es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgendeinen Bedarf hatte. I, I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. 35 wiersz. Wenn ich e, im geistlichen Sinne übertragen darf, jeśli w e, duchowym e, mogę to na duchowe mogę to przenieść auch unsere Tage, i mogę to przenieść na nasze dni dzisiaj, da brauchen wir auch gewissen Sinne erlöst. To, gewissen Sinne. to w pewnym sensie też y, potrzebujemy takiego usposobienia. Durch Gottes Wort, durch ausgelegtes, gesundes Wort Gottes. Przez to właśnie zdrowe y, Słowo Boże. Und dazu braucht man wirklich Kraft von dem Herrn, damit auch diese Geschwister, die weniger geistliche Speise haben oder bedürfen, auch das bekommen, was aby również i ci wierzący, którzy może mają mniej tej duchowej strawy, aby to oni również y, tą, tej potrawy otrzymywali. jest, Że w e, wielu miejscach to słowo rzesza nie oznacza wszystkich. Ale tutaj jak najbardziej. Tutaj e, czy powiemy rzesza, czy wszyscy, to jest na tym samym poziomie. I to nam pokazuje piękność, e, piękno tego wiersza. Aber Brüder, wenn wir der Bitte der polnischen Brüder nachkommen wollen, ale, diesen Abschnitt heute fertig zu bewerten, dann müssen wir uns ein bisschen sputen. Ale bracia, jeśli chcemy y, sprostać czy spełnić życzenie y, braci tutaj y, z Polski, aby ten rozdział dzisiaj skończyć, to musimy przyspieszyć. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis ab. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo. Lukas 24 was übrigens sehr gut passt der Apostelgeschichte. Łukasz 24, co e, bardzo dobrze pasuje do dziejów apostolskich. Sagt der Jesus, ihr werdet angetan mit Kraft aus der Höhe. Tam jest napisane, że będziecie dotknięci mocą z góry. Paulus Kraft Gewissheit. I do Tesaloniczan apostoł też pisał właśnie z tą e, wielką mocą i pewnością, In Römer 1 heißt es, das Evangelium ist Gottes Kraft im heiligen Glauben. Rzymian 1 jest napisane, że Ewangelia jest mocą w każdym wierzącym. Und in dieser Kraft I w tej mocy w tej mocy to słowo było ogłoszone. Nicht Kraft in dem, der verkündigt, czy może być i dzisiaj głoszone, sondern Kraft in dem, der sie gibt und der nie w mocy tego, który głosi, ale tego, który daje moc do tego głoszenia. Kto uczył, kto składał świadectwo? Apostołowie. Nie zgromadzenie. Ono nigdy nie będzie składało. Ono jest pouczane i może trzymać tej prawdy ale to bracia uczą, czy apostołowie wtedy uczyli. I mianowicie świadectwo o zmartwychwstaniu. Um Jeśli chodzi o zmartwychwstanie czy zmartwychwzbudzenie, to jest wyrażone, dass Gott sein Wohlgefallen an dem hat, den er auferweckt że Bóg ma upodobanie w tym, kogo wzbudza. I to jest, to będzie miało wobec nas, ci, którzy odejdziemy do Pana, będzie miało miejsce. Um I on nie zmartwychwstał po to, żeby znowu umrzeć. Wie Römer 6, tak jak Rzymian 6, 9. Christus aus den Toten auferweckt, stirbt nicht mehr zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Tak jak Łazarz na przykład, albo też inni, którzy byli zmartwychwzbudzeni. Dann war I wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Die ist heute noch auf uns. I ta łaska jest również i na nas, dzisiaj. Titus 2 sagt, dass die Gnade Gottes erschienen ist Tytus 2 mówi nam, objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I ona poucza nas, wierzących. I Biblia kończy się właśnie tym y, wyrażeniem, tym zwrotem. Jesus Christus allen Heiligen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie ze wszystkimi świętymi. Noch 34. I jeszcze jedna myśl do 34 wiersza. Die Bedürftigen haben nicht ihre Ansprüche geltend gemacht. Oni y, nie mówili, ci, którzy potrzebowali, nie mówili, y, czego potrzebują. Und andere wurden nicht gezwungen, diesen Ansprüchen, nein, Entschuldigung, diesen Bedürfnissen zu begegnen. I inni nie byli zmuszani do tego, by sprostać tym potrzebom. Alles geschah aus dem Bewegung selbstloser Liebe. Wszystko działo się z powodu, czy powodowane tą bezinteresowną miłością. I nawet jeśli dzisiaj jeden do jednego nie możemy tego przenieść, co już wspomnieliśmy, jest to jednak um, cenne, by zauważyć, göttliche Liebe bei den ersten Christen jak ta Boża miłość znalazła urzeczywistnienie u pierwszych chrześcijan. kurz etwas sagen zu diesem Halbsatz und große Gnade war auf ihnen allen. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć do tego pół zdania, że wielka łaska była czy spoczywała na nich wszystkich. Es ist ja schon angedeutet worden, es ist hier die Gnade Gottes. Już było powiedziane to, że to jest łaska Boża. Die auf allen Gläubigen war. Która była na wszystkich wierzących. Große Gnade Gottes war auf ihnen allen, auf den Gläubigen. Wielka łaska Boża była na nich wszystkich na wierzących. Wir haben gesehen, wie die Gläubigen einerseits in Hingabe an den Herrn Jesus Einheit praktizierten. Z jednej strony widzieliśmy, że ci wierzący w oddaniu się Panu Jezusowi praktykowali jedność. Dafür waren sie bereit, ihren Besitz I ku temu byli oni gotowi, aby um, pozbyć się swojego majątku. Das war doch allerhand, das war doch allerhand was sie taten. to było coś rzeczywiście mm, szczególnego. Aber aus dem Ende von Vers 33 sehen wir, dass das auch ein Wirken der Gnade Gottes war. Ale z e, końca wiersza 33 widzimy, że to rzeczywiście było też działaniem łaski Bożej. Wir haben auch gesehen, dass die Apostel mit Eifer zeugten Widzieliśmy też, że apostołowie z zapałem świadczyli. Aber dieser Mut, diese Kraft war auch ein Wirken der Gnade Gottes. Ale ta odwaga, ta siła także była wynikiem e, łaski Bożej. Ich lese dazu einen Vers aus 1. Korinther 15. I czytam z tego jeden wiersz z 1 Koryntian 15. Den zweiten Teil von Vers 10. E, drugą część wiersza 10. 1 Koryntian 15, druga część. Da sagt Paulus, ich habe viel mehr gearbeitet. Dann fügt er hinzu. Tam Paweł mówi, że daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Wszakże nie ja dodaję, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Diese beiden Seiten gehören zusammen. Te dwie strony należą do siebie razem. Auf der einen Seite die Gnade Gottes und sie wirkt heute noch ganz genauso. Z jednej strony ta łaska Boża, która i dzisiaj działa w taki sam sposób. Aber auf der anderen Seite auch der Eifer und die Hingabe und das auf Christus bei den Gläubigen. Ale z drugiej strony ta pilność, e, ten zapał i to mm, skierowanie się na Jezusa Chrystusa u wierzących. Und da wünschen wir uns, dass wir wachsen. I w tym, e, czy co do tego życzymy sobie, abyśmy w tym wzrastali. Dann noch einen Gedanken zu den Versen 34 und 35. Jeszcze e, jedna myśl do wersetów 34 i 35. Es fällt ja auf, dass es auch damals unter den Gläubigen soziale Unterschiede gab. Zauważamy, że i w tamtych czasach wśród wierzących e, istniały różnice w poziomie socjalnym. Aber hier lernen wir, dass die Gläubigen untereinander keinen einzigen übersehen haben. Ale tutaj uczymy się, że wierzący ani jednego wierzącego nie przeoczyli. Ich finde das wirklich beeindruckend. Am Anfang von Vers 34 steht, keiner war bedürftig. E, na początku 34 wiersza czytamy, że nie było też między nimi nikogo. Und in Vers 35 am Ende steht, es wurde jedem ausgeteilt, der bedürftig war który cierpiał niedostatek, a koniec 35 czytamy, że każdemu wydam, wydzielano, ile komu było potrzeba. Chciałbym to powiązać z zachętą dla nas. Widzimy, co Duch Boży i łaska Boża e, zdziałały na, w czasie początkowym. Und das ein herrliches Bild. Jest to wspaniały obraz. Aber wir haben heute schon den Eindruck gehabt, dass Gott sich nicht geändert hat. Ale mieliśmy już też wrażenie tak że dzisiaj, że Bóg się nie zmienił. Der Geist Gottes, das Wort Gottes, die Gnade Gottes haben sich auch nicht geändert. Duch Boży, łaska Boża, oni się nie zmienili. Und wir wollen für uns lernen, auch niemanden zu übersehen. I chcemy też um, nauczyć się tego, abyśmy nikogo nie przeoczyli. auch wieder mehr ein Auge zu haben für solche, die vielleicht am Rand stehen. Abyśmy też mieli mm, oko dla mm, kogoś, e, kto być może stoi mm, na, na brzegu. Damals wurde keiner vergessen, keiner übersehen. Wtedy nikt nie został zapomniany, nikogo nie przeoczono. Und das ist auch für uns ein Ansporn. To dla nas także jest zachętą. kurzer Gedanke. Wenn wir die Verse 32 bis 35 im Überblick sehen, Krótka tylko myśl, gdy patrzymy na wiersze od 32 do 35, dann fällt der Vers 33 heraus. To ten wiersz 33 jakby wypada. Von der Thematik her. Jeśli chodzi co do tematu. Vers 32 setzt sich eigentlich fort mit Vers 34. Kontynuacją wiersza 32 jest w zasadzie wiersz 34. Oder Ende von Vers 33, große Gnade war auf ihnen. Albo końcówka wiersza 33, wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Und dazwischen kommt, dass die Apostel mit großer Kraft das Zeugnis der Auferstehung aus, aus verkündeten. I tutaj jakby jest takie wtrącenie, że apostołowie składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Das scheint mir nicht die Verkündigung oder die Belehrung der Geschwister gewesen zu sein. I wydaje mi się, że to nie jest nauka dla wierzących. Das Zeugnis von der Auferstehung gaben sie den ungläubigen Juden ab. Świadectwo o zmartwychwstaniu to było składane dla niewierzących Żydów. Mit großer Kraft. Z tą wielką mocą. Aber es ist wirklich, dieser Vers steht inmitten dieses anderen Themas. ale te, te, ten wiersz jest jakby wtrącony w pośrodek, w, pośrod, w środek innego tematu. Und es wurde schon mal angedeutet. I to też już było na to wskazane. Wenn diese Einheit innen nicht gewesen wäre. Gdyby nie było tej jedności wśród nich, dann wäre auch keine Kraft nach außen gewesen. To nie byłoby również żadnej siły na zewnątrz, czy żadnej mocy na zewnątrz. Ich war dieses Jahr in einer örtlichen Versammlung in Deutschland. Byłem w tym roku w jednym zgromadzeniu w Niemczech. Wo keine Einheit ist. Gdzie nie ma jedności niestety. Differenzen unter den älteren Brüdern. Są różnice pomiędzy starszymi braćmi. braćmi. Schwerwiegende Differenzen. Bardzo e, poważne, e, ciężkie różnice. Ich war während der Tage, wo ich dort war, auch einmal mit der Jugend zusammen. I w tych dniach, gdy byłem w tym zgromadzeniu, e, mogłem być e, także z młodzieżą z tego zgromadzenia. Ich fragte sie, ob sie evangelistisch tätig sind, zum Beispiel in Form eines Büchertisches. I zapytałem ich, czy e, też działają na polu ewangelizacji, na przykład wystawiając stolik gdzieś na mieście z literaturą. Die Jugend hatte sich übrigens ganz bewusst aus all den Differenzen rausgehalten. I ta, y, też jeszcze na marginesie, ta młodzież y, jakby wyłączyła się z tych wszystkich różnic, które były pośród starszych. I powiedzieli do mnie, Horst, niestety nie jesteśmy w stanie, nie możemy wychodzić z tym stolikiem. Jeśli by się ktoś zapytał, Horst, y, czy, może, czy mogę przyjść do was do, na zgromadzenie? To niestety, ale my nie mamy tej wolności, by go zaprosić do nas na zgromadzenie. Um tu nie chodziło o moc, tu chodziło o to, że brakowało im tej wolności, by to czynić. den Älteren. I to było spowodowane tymi różnicami pomiędzy starszymi. Bracia i siostry, jest to bardzo poważna sprawa. Jeśli w jakimś zgromadzeniu nie ma pokoju, y to dzia mm, działanie tego zgromadzenia na zewnątrz jest praktycznie niemożliwe. Geschwister, uns beugen vor dem Herrn. A my, jako wierzący, musimy, czy powinniśmy się y, skłonić przed Panem und seine Hilfe anrufen. i wzywać Jego pomocy. Wenn er aufgrund innerer ein Zeugnis nach außen nicht möglich ist. Jeśli, na, jeśli z powodu wewnętrznych y, sporów, różnic nie jest możliwe wydawanie świadectwa na zewnątrz. Wir haben gehört, dass große Kraft da war, weil sie eins waren. Słyszeliśmy, że była wielka siła czy wielka moc, ponieważ byli jednością. Ich glaube, dass wir hier auch eine Gebetserhörung sehen. I myślę, że tutaj też widzimy to wysłuchanie modlitw. modlitw. Vorausgegangen war, dass die Apostel oder das einzelne Gefangene genommen wurden. I to e, wy, e, wyniknęło stąd, że e, niektórzy z apostołów byli uwięzieni. Und dann hatte man ihnen gedroht in Vers 21 nicht mehr zu predigen. I w czwarty rozdział 21 wiersz zagrożono im, aby nie głosili. Aber was taten sie, als sie wieder freigelassen wurden? Ale co oni uczynili, gdy zostali zwolnieni? Und das lesen wir in Vers 33, dass sie mit großer Kraft ein Zeugnis von der Auferstehung predigten. 33 wiersz właśnie o tym czytaliśmy, że z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu. Vorausgegangen war in Vers 31, dass sie gebetet haben. I jeszcze 31 modlili się. Und sie hatten im Glauben gebetet. I oni w tej wierze modlili się. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Gott unsere Gebete erhört. I to jest bardzo ważny warunek ku temu, by Bóg wysłuchiwał naszych modlitw. wenn wir uns also fragen, warum haben sie so große Kraft? Jeśli się zapytamy, skąd mieli taką wielką moc, dann war das zum einen, dass sie ein Herz und eine Seele waren. To z jednej strony z tego powodu, że byli jednym sercem, jedną duszą. Und zum zweiten, dass sie im Glauben gebetet haben. Po drugie, oni w wierze modlili się. Wir lesen in Markus 11, dass wenn wir Glauben haben, wir Berge versetzen können. Marka 11 czytamy, jeśli byście mieli wiarę, moglibyście góry przenosić. Wenn wir uns heute fragen, warum so wenig Gebete erhört werden, haben wir bestimmt oft zu wenig Glauben. Jeśli dzisiaj zadamy sobie pytanie, dlaczego tak mało modlitw jest wysłuchiwanych, to jedną z odpowiedzi jest, że mamy zbyt małą wiarę. Wir haben schon daran erinnert, dass große Gnade auf ihnen allen war. Już też to wspominaliśmy, że wielka łaska spoczywała na nich. Wir haben uns auch an Titus 2 erinnert. I przypominaliśmy sobie Tytusa, drugi rozdział, dass diese Gnade uns unterweist. że ta łaska nas e, poucza. Gnade verändert uns. Łaska zmienia nas. Gnade verändert nicht unbedingt die Umstände. Łaska niekoniecznie zmienia nasze okoliczności, w jakich się znajdujemy. Aber die Gnade möchte uns verändern, dass wir in, in bestimmten Umständen aushalten. Ale łaska nas chce zmienić, abyśmy w szczególnych okolicznościach wytrwali. Und entschuldigt, wenn ich nochmal zurückkomme auf Vers 32. Wybaczcie, jak jeszcze raz wrócę do 32 wiersza. Wir haben uns gefragt, warum wir das so wenig heute bei uns finden. Ein Herz und eine Seele. Zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego tak mało to dzisiaj jest u nas widoczne. Jedno serce i jedna dusza. Das Herz ist der Sitz unserer Gesinnung. Serce jest y, siedzibą naszego usposobienia. Wir können ein böses oder ein gutes Herz haben. Możemy mieć dobre lub złe serce. Możemy być pyszni albo y, pokorni. jeśli sobie przypomnimy usposobienie Pana Jezusa w Filipian 2, dann lesen wir die Aufforderung, dass wir so gesinnt sein sollen wie der Herr Jesus. To czytamy tamto wezwanie takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Und da lesen wir weiter, dass er sich zu nichts gemacht hat und Knechtsgestalt angenommen hat. I dalej czytamy, który się niczym uczynił, przyjął postać sługi. Und wenn dann hier steht, dass sie ein Herz und eine Seele waren, I tu, gdy czytamy, że byli jednym sercem i jedną duszą, dann drückt das Herz eine Gesinnung aus. to to serce e, jest obrazem usposobienia. Sie haben sich zu nichts gemacht und waren auch nicht egoistisch. Oni się e, uczynili jakby niczym i nie byli egoistami. Und da ist die Frage an uns, I jest pytanie do nas. Warum sind wir so wenig ein Herz und eine Seele? Dlaczego my tak mało jesteśmy jednym sercem i jedną duszą? Haben wir die Gesinnung des Herrn Jesus? Czy mamy usposobienie Pana Jezusa? Die Seele ist der Ausdruck unserer Empfindungen. Właśnie dusza jest y, wyrażeniem naszych odczuć. Unserer Gefühle. Naszych y, uczuć. Und diese Gefühle werden beeinflusst von unserem Herzen. A te uczucia, na nie ma wpływ nasze serce. Und in Sprüche 4 lesen wir, dass die Ausgänge aus unserem Herzen kommen. I w y, przypowieściach 4 czytamy, że te myśli pochodzą z naszego serca. Und deswegen ist so wichtig, was kommt in unser Herz hinein. I dlatego jest tak ważnym, co wchodzi do naszego serca. I tam są cztery punkty wymienione. Unsere Augen, oczy, unsere Ohren, uszy, unser Mund, usta, unsere Füße i nogi czy stopy. Wie sieht es aus mit dem, womit wir unser Herz füttern? Jak to wygląda? Czym my karmimy nasze serce? Und ich glaube, das ist entscheidend auch dafür, ob wir wirklich ein Herz und eine Seele sind. I myślę, że jest to też decydujące dlatego, czy jesteśmy jednym sercem i jedną duszą. Może na początku powiem, że jestem w 100% zgodny z tym, co Ty, Horst, powiedziałeś. Vielleicht sage er ich zu Beginn, dass ich 100% einverstanden bin mit dem, was du Horst gesagt hast. Ale chciałem powiedzieć, że Pan też zasłania oczy tych niewierzących, którzy są zaproszeni do zgromadzenia, nawet jeśli są w zgromadzeniu problemy. Äh, dass der Herr auch die Augen der Ungläubigen zudeckt im Blick auf die Probleme, selbst wenn sie unter den Gläubigen sind. I dlatego chciałbym mimo wszystko zachęcić tych wszystkich, którzy może żyją w takich e, ale znajdują się w takich okolicznościach, żeby jednak ten stół z książkami organizowali. Deshalb möchte ich alle dazu ermuntern, dass sie, auch wenn sie inmitten von solchen <clears throat> Problemen leben, trotzdem doch äh, sich trauen oder ermuntert werden dazu, so einen Evangelisationstisch aufzustellen. Niekiedy przychodzi ktoś z zewnątrz. Manchmal kommt jemand von außen. I jest to właśnie środek uzdrawiający to wszystko, co się w zgromadzeniu złego dzieje. Und es ist manchmal genau dieser jemand ein Mittel zum Gesundwerden im Blick auf all das, was da gerade passiert. Jedna siostra przed wielu laty jest już u przyszła do zgromadzenia. Eine Schwester, die schon beim Herrn ist, sie ist vor vielen Jahren zum Herrn gekommen. Jako niewierząca. und ist an Ungläubige gekommen. Und während der Betrachtung war das so, dass die Brüder sich ähm, total zerstritten haben. Ein Bruder hat sogar während der Betrachtung gesagt, das war so schlimm, dass ich nie mehr wiederkommen werde. Und sie, diese Schwester, ist gekommen, sie ist gläubig geworden. I przez 60 lat była wierną Panu. Und sie ist über 60 Jahre hindurch eine treue ähm, Nachfolgerin des Herrn gewesen. Wenn es um das Zeugnis der Auferstehung geht, welches mit großer Kraft abgelegt wurde, mm, dodana albo jedność wierzących dodawała mocy temu zwiastowaniu. Und wir haben auch gehört, dass die Einheit der Gläubigen dieser Verkündigung seine mm, ihre Kraft gegeben hatte. ponieważ y, wierzący byli świadkami zmartwychwstania, więc oni byli pewni tego, o czym mówili. Und weil die Gläubigen eben Zeugen der Auferstehung waren, waren sie auch dessen sicher, äh, was sie da verkündeten. Pamiętamy Macieja, który był wybierany na apostoła, on miał być też świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego też został wybrany na apostoła. Wir erinnern uns an einen Matthias, der eben ein Apostel als Apostel gewählt wurde, eben deshalb, weil er ein Zeuge der Auferstehung des Herrn Jesus gewesen ist. Jeśli wierzący w sercu jest przekonany o tym wszystkim, co, czego dowiedział się w Biblii, Wenn ein Gläubiger wirklich von all dem, was er aus der Bibel äh, gelernt hat, äh, Jezusie, über, überzeugt ist im Blick auf den Herrn Jesus, to dzisiaj również pewnie, śmiało może zwiastować kann er heute ebenfalls äh, sicher und freimütig äh, von dem Herrn Jesus verkündigen. I myślę, że możemy z tego wiersza właśnie tego się nauczyć, i doznać zachęty. Ich denke, dass wir auch gerade von diesem Vers äh, das lernen können und auch die Ermunterung. Chociaż Bóg nie potwierdza dzisiaj tego, co mówimy znakami i cudami, tak to, kiedy, tak to w tamtym czasie miało miejsce i to też dodawało mocy temu zwiastowaniu. Und obwohl es ähm, so, heute nicht mehr so ist wie damals, dass Gott noch durch Wunder und Zeichen bezeugte, was damals ja auch noch eine Bekräftigung dessen war. To jednak nasze życie i nasze przekonanie dodają mocy temu, co mówimy. I Pan nam je udziela. so ist doch wirklich unser Leben, als auch unsere Überzeugung wirklich ähm, dies, was unserem Reden Kraft verleiht und äh, das verleiht dann auch der Herr. Erinnern wir uns an einen Petrus, der vor Angst zitterte, als er gefragt wurde, ob er den Herrn Jesus kennt. Potem, kiedy został przyobrzony mocą z wysokości ta linia apostołowie, śmiało zwiastował o Panu Jezusie. Und später, als er mit Kraft aus der Höhe angetan wurde, wie auch die anderen Aposteln, hat er mit Freimütigkeit ein Zeugnis von Jesus abgelegt. Świat manifestuje grzech. Diese Welt, sie mm, manifestiert die Sünde. Organizuje różnego rodzaju parady i obnosi się z grzechem. Sie organisiert verschiedene Paraden und sie ja, profiert die Sünde. A my świadectwo o Panu Jezusie składamy ze strachem, z bojaźnią niekiedy. wir legen das Zeugnis von dem Herrn Jesus manches Mal mit Angst, mit Furcht und Zittern. Dlatego chcieliśmy doznać zachęty z tego wiersza 33. Deshalb lasst uns von diesem Vers 33 wirklich eine Ermunterung äh, daraus entnehmen. Ci, którzy pracują w szkole wiedzą też o tym, że jest uczeń, który nauczy się, poczyta, przygotuje się i pewnie odpowiada na pytanie. die in, die in einer Schule arbeiten, wissen, dass es Schüler gibt, die ähm, äh, lesen etwas, die lernen was und können dann wirklich freimütig überzeugt auf Fragen antworten. Und dann gibt es aber solche Schüler, die eben das nicht lernen und die eben tatsächlich dann Angst haben, Furcht haben, auf eine Frage zu antworten. Eine kurze Bemerkung zu diesem Vers. Krótka e, wzmianka do tego wersetu. Wir müssen auch festhalten, dass es Verse auch im Neuen Testament gibt, die ja für Juden und für Christen aus den Nationen geschrieben sind. Musimy trzymać się tego, że są wersety, które są zapisane zarówno dla Żydów, jak i dla wierzących z pogan. Wir haben schon gehört, dass äh, diese Versammlung bestand Auschwitz sich ausjuden. Słyszeliśmy, że to zgromadzenie w tym momencie tworzyło się wyłącznie z Żydów. Jeśli czytamy o tym, że apostołowie z mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, dann war diese Lehre nicht an ungläubige Menschen aus den Nationen gerichtet, sondern an die Juden to ta mm, nauka nie była skierowana do niewierzących z pogan, tylko do właśnie do tych z Żydów pochodzących. Do tych, którzy już znali też Pisma. Karl-Heinz hat in diesem Zusammenhang Lukas 24 erwähnt. Karl-Heinz w tym kontekście e, przypomniał nam Łukasza 24. Und da lesen wir eine wichtige Belehrung. I tam czytamy ważne pouczenie die Jünger, die Apostel nämlich haben die äh, Auferstehung des Herrn Jesus als Wirklichkeit erlebt. Apostołowie bowiem mm, przeżyli zmartwychwstanie Pana Jezusa jako coś rzeczywistego. Und davon haben sie natürlich gezeugt. I oczywiście o tym świadczyli. Aber es gab unter den Juden auch solche, ale wśród Żydów byli także tacy, die darüber belehrt werden mussten. Und którzy odnośnie tego potrzebowali e, nauczenia. Wir lesen in Lukas 24, dass der Herr Jesus den Juden in Vers 33 zunächst die Schriften öffnete. W 33 czytamy, Lukas 24. Äh, Który? Lukas 24, Vers 33. Łukasza 24, 33 wiersz. Die Schriften öffnete. Den Zusammenhang will ich jetzt nicht zu äh, lesen, aber das ist wichtig einfach zu verstehen. Die Schriften öffnete Najpierw otworzył im pisma, to jest ważne, aby to zrozumieć. Und dann in Vers 45, dann öffnete ihnen das Verständnis über. A w 45 czytam, że następnie otworzył im umysły. Und das fand die Apostel, das ist jetzt hier in unserem Vers, in unserem Kapitel, darum geht es. Das fand die Apostel gelehrt. I to jest to, o co chodzi, to, to właśnie na apostołowie następnie nauczali. 33 wierszu Hier in Vers 33 mamy wzmiankę z jednej strony o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Haben wir zunächst einen, Hinweis ähm, von der Auferstehung des Herrn Jesus. I wielka łaska, która była nad wszystkimi. Und von der großen Gnade, die auf ihnen allen war. Y, myślę, że y, kolejne wiersze są przykładem Kolejne wiersze są przykładem Ich denke, dass die folgenden Verse ein Beispiel sind, właśnie tejże łaski. gerade von dieser Gnade. Dostawanie czegoś, czego brak i na co się nie zarobiło, Nämlich etwas zu empfangen, was einem mangelt und was man sich nicht erarbeitet hat, jest właśnie łaską, a nie należnością. ist gerade eben eine Gnade und nicht eine, mm, ein Verdienst. E, także symboliczne jest to, co później zrobił Józef. Und etwas Symbolisches ist genauso das, was später ein äh, Josef tat, który był Lewitą. der ein Levit war. Lewici według zakonu brali dziesięciny, czyli pieniądze dla Boga. Äh, die Leviten haben dem Gesetz nach eben ähm, den Zehnten genommen. Ale nastaje nowy czas, ähm. czas łaski. Aber es entsteht hier, es war während, gemäß des Gesetzes, aber hier entsteht etwas Neues. Es ist die Zeit der Gnade. Ten, który był uprawniony zbierać pieniądze według zakonu, te pieniądze dla Boga dał nowym przedstawicielom Bożym, czyli apostołom. Derjenige, der eigentlich mm, bevollmächtigt war, den Zehnten zu empfangen, hat diesen seinen Besitz abgegeben, zu den Füßen derer, die jetzt eine neue Position eingenommen haben für diese Verwaltung. Czyli znowu to, co w 33 widzimy jako wielka łaska, also jest tu potwierdzone. Erneut das, was wir in Vers 33 am Ende sehen als diese große Gnade, wird hier erneut erzeugt. Zakończymy rozważanie. Beenden jetzt die Wortbetrachtung für heute. bei Strophen aus Lied 173 wollen wir singen. 89 Pieśń 89, druga i trzecia zwrotka. Geistliche Wiederhundertdreiundsiebzig, zweite und dritte Strophe. Und in Polnischen, wir haben eine andere Melodie.